tom de voz é que não estamos a sós. Tô falando baixinho pra ninguém sacar minha intenção. É, então é o seguinte: ah. vamos sair daqui. Lugar melhor não vai faltar. Onde eu posso até falar mais alto e você gritar. Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa. Bora que o cafofo hoje é brasa. E nesse tanto de couve eu me arrisco até na contramão. Deixa eu te apresentar pro meu colchão. Não tô falando de amor. Tá doida? É que a gente combina melhor. Cê seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca O quê? bichinho, vamos pra minha suíte, vixe, Altos fetiches, ah, imagina a gente no 220, tomando um vinho. Hoje você vai ser a minha taça. Pode ficar em paz, amor, relaxa. Que hoje você tá aqui em casa. E não explana pra não estragar. É que amanhã eu tô em outro lugar. Mas se quiser de novo é só chamar. Só não exagera pra não enjoar. Melhor assim, né? de palhaçada, vamos lá pra casa. Bora que o cafofo hoje é brasa. E nesse tanto de curva eu me arrisco até na contramão. Deixa eu te apresentar pro meu colchão. Não tô falando de amor. Tá doida? É que a gente combina melhor. Sem roupa seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Eu não tô falando de amor Tá doida? É que a gente combina melhor Sem roupa Seu compromisso é só deixar minha boca passear Nesse seu corpo massa a noite toda Ah, fala baixo vamos pra minha suíte 20 Atos fetiches, já imagina a gente ligado no 220 Tomando vinho, hoje você amor vai ser minha taça Pode ficar em paz e relaxa meu amor, você está aqui em casa Só não explana pra não estragar É que amanhã eu tô em outro lugar Mas se quiser de novo é só chamar Só não exagera pra não enjoar Pode deixar que eu não vou exagerar, não. É! <laughs>